Chunki mo'min odam biladiki, o'lsa to'g'ri jannatga ketishligini, shahiddagi maziyatlarni, fazilatlarga ega bo'lishligini biladi. Shahid birinchi fazilati jon taslim qilish azobini kechirmaydi boshidan. Shahidni qoni Allohning huzurida mushk ambardan ham xushbo'y bo'ladi. Shahid azobi qabrni bilmaydi. Shahid suol javobga ro'baro bo'lmaydi. Shahidni har gunohlari kechiriladi. birovdan qarzi bo'lsa ammo kechirilmaydi